pa sam stao pa sam čuo čovjeka pored mene koji je kihnuo pa sam mu kazao jerhamuk Allah pa su me ljudi počeli gledati čudno pa sam im rekao šta me gledate pa su počeli udarati svojim dlanovima o stegna i sam mi tuneni, ušutkavaju me da prestanem pričati. Pa kada se završio namaz, rekao je poslanik sallallahu ve selleme inne hadhihi salah, la jasluhu fiha šejun min kelamin nas. Kaže, ovo je namaz i nije dozvoljeno u namazu pričati. Innema huve et tesbihu od tekbiru o kirajetu To je tesbih i tekbir, slavljenje veličanja Allaha za ođen i učenje Kur'ana. Kaže, tako mi Allaha nisam vidio nikada učitelja bolje od njega. Nije me vrijeđao i nije me korio, nego mi je lijepo pojasnio. Pa je poslanik sallallahu alaihi selleme bio bez sumnje najbolji učitelj koji se ikada pojavio na zemaljskoj kugli. I stoga nam je rekao u hadisu koga bilježi imam Tirmizi i Ibn Mađe od Ebu Umame, koji je vjerodostojan, kaže Inna Allahe wa melaiketahu wa ahlu samavati wa ahlu l'ardin hatta nemletu fi džuhriha wal hutu Le yusallune ala muallimin nas. istinu Allah i njegovi meleki i stanovnici nebesa i stanovnici zemalja čak i mrav u zemaljskoj utrobi i riba u morskim dubinama blagosiljaju onoga ko poučava ljude dobro. Znači sve što je na nebesima i sve što je na zemlji blagosilja onoga ko poučava ljude dobru. Što ukazuje neminovno znači na odliku strpljenja u davi i jednog lijepog pristupa kada se radi o pozivanju ljudi u islam. Bilježi imam Ahmed i Tabarani sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da je došao jedan dječak ili mladić bolje kazati, kod poslanika sallallahu alaihi pa mu je rekao i ah, i'zem li fi zime. Kaže, o Allahov poslanice, kaže, daj meni olakšicu da činim nemoral. Traži od poslanika, sallallahu alaihi olakšicu za ono zbog čega je on, sallallahu poslan. Da iskorijeni te paganske običaje i taj ahlak koji je bio znači među paganima. Ahlak nemoralan. Pa su ashabi zasukali već svoje rukave i izvukli svoje sablje i počeli ga koriti. Pa kaže poslanik sallallahu pustite ga. Pa mu kaže, bili volio da to ljudi čine sa tvojom majkom? Kaže, ne bi Allahov poslaniče. Bili volio sa tvojom sestrom? Kaže, ne bi Allahov poslaniče. S tvojom tetkom, Kaže, pa tako oni ljudi ne vole da se to čini ni sa njihovim majkama, ni njihovim sestrama, ni sa njihovim čerkama, ni sa... Pa je udario po njegovim prsima i kazao Allahumme ihfir zembehu o tahir kalbe. Kaže, Allahu moj, oprosti mu grijehe i očisti njegovo srce, pa kaže, kaže se u ovoj predaji da nikada se više taj dječak nije, ili taj mladić nije se osvrtao kao onome što mu je što mu je bilo najdraže, istog momenta mu je to postalo najmrže. Pa je tako poslanik sallallahu alejhi ve bio sa ljudima poučavao ih i govorio im i bio kao ljekar u jednom društvu. I čovjek koji želi ljudima dobro i koji želi ih pozivati mora biti kao liječnik. Ništa drugo. Jer kada ti dođe pacijent, on je vezan za nešto. Vezan ili za alkohol, ili za drogu, ili za duhan. Za neko je zlo vezan. Ti moraš ga liječiti. I mora ti biti cilj da ga izliječiš. A izliječiti ga nećeš nego ako budeš strpljiv u tome. Takav je isto put liječenja ljudskih duša. S tim što je lakše tijela liječiti. Jer čovjek osjeti potrebu da liječi tijelo. Boli ga, osjeti bol pa mora. Htio ne htio mora. No međutim, on ne osjeti bol da mu je duša bolesna. Poslanik s.a.v. kako je došlo kod Buhari i kod muslima kada je izišao na dan Akabe, izišao je da ljudima govori o islamu. Pitala ga je Aisha radijallahu kako došlo kod jeli, Buhari i muslima. Jesi li ikada imao teži dan od Uhuda Allahov poslaniče? Kaže, jesam. Izišao sam, kaže, da govorim ljudima i nudio sebe arapskim plemenima da im priča o vjeri. Pa su ga izranjavali, tako da je došao Melek Džibril i kaže O Muhammede, sa mnom je Melek Brda redi, šta hoćeš da učini sa njima. Ako hoćeš da ih smjesti ili da ih poklopi sa dva brda, tako će biti. Pa je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam koji je poslan ljudima kao milost kaže nikako ne bi li uzvišeni Allah izveo iz njihovih kišni onoga ko će obožavati stvoritelja te barake u Pa je znači put i način da neko poučava ljude da primjeni ovaj metod. I ovaj metod su primjenjivali učenjaci kroz generacije. I nije mi poznato da iko pozivao u islam na način kako to danas čine pojedini muslimani koji nisu shvatili put poslanika sallallahu niti put njegovih, niti put njegovih ashaba u dan. Pa je bio najblaži čovjek. Svaki poslanik, kako je došlo u hadisu kod Buhari i kod muslima, svaki poslanik, alaihi salavatu rabbi, je svoju dovu, koja mu je Kabul, ovdje iskoristio na dunjalku. Osim našeg poslanika, Srme, koji je ostavio svoju dovu na sudnjem danu kada će nama biti najpotrebniji. Pa je to bila, znači, milost poslanika prema onima koje poziva. Mogao je poslanik Salasaleme tražiti od Allaha Đelešanu da mu dadne dunjalučke dvore, dvore i da vidi napredak Islama ili da bilo šta drugo, međutim nije, nego je to ostavio, znači da ono kada je najpotrebnije ljudima. Stoga, neće ova dava krenuti napred i neće se Islam širiti onako kako bismo mi voljeli da se širi, osim kada uradimo jednu stvar. Jednu stvar moramo raditi, protivnom nema širenja islama. Kada svako od nas dadne i zadnji dah za davu. Znači ono što imaš pri sebi, od mogućnosti zadnji dah koji ti ostane, ako i njega ne dadneš za davu, neće dava uspjeti. A kako onda kada čovjek odvoji za islam ili za širenje islama ili za poučavanje druge islamu, jedan kratki period u svome životu, a možda neko ne odvaja ništa. Kako onda da uspije? Islam se neće širiti samo o sebe. Uzišeni Allah neće poslati meleke kao poslanike. Niti će poslati druge poslanike. Niti će poslati nepoznate x, y misionare koji će doći širiti islam po zemlji. Neće, nego to pada na muslimane. Za svakog muslimana shodno njegovim mogućnostima. Pa stoga čovjek mora znati svoje mogućnosti i neka shodno svojim mogućnostima radi u pozivanju Allahu te barake o tala Mi smo govorili u našim zadnjim predavanjima o poglavlju ili poglavlju Fadlu Salatil Džema'a odlike namaza u džematu gdje je autor spomenuo sedam hadisa. Mi smo govorili o prvih šest i ostalo još sedmi kratki hadis Ajše, radijallahu ta'ala anha, Ome autor kaže, na radijallahu anha kalet, لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر وفي لفظ لمسلم ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها وفي لفظ ركعتي الفجر خير من الدنيا وما عليها Od رضي الله تعالى عنها prenosi da je nije poslanik, sallallahu alaihi wasallame, ni na što više pazio od napila, kao što je pazio dva na dva rekiata sabahskog sunneta. Predaj kod muslima dva rekiata sabahskog sunneta, ovdje se kaže dva rekiata sabaha. Međutim, misli se na sunnet, su bolji od dunjaluka i svega što je na njemu. Ovaj hadis autor je spomenuo u poglavlju namaza u džematu. Namaza u džematu. Kakve veze hadis ima sa namazom u džematu? Ima li posebne veze? Direktne nema. Direktne nema. Bilo je sigurno drugih hadisa koji govore. Možda se ovaj hadis mogao svrstati u neko drugo mjesto, no međutim, da se srsta ovdje možda je malo sporno. Osim da kažemo da je autor htio ukazati ako je vrijednost sabahskog sunneta ovolika, da je bolji od Dunjaluka i svega što je na Dunjaluku, šta mislite onda o sabahskom farzu? A šta mislite o sabahskom farzu džematu? Da koga poslanik sa kaže, ko klanja sabahski farz u džematu, on je u Allahom zimmetu. U njegovoj zaštiti. U njegovoj zaštiti. To je ispravno verzija hadisa. Ima je hadis ko klanja namaz u džematu, ali ispravno ko klanja sabah u džematu. Tako da je možda autor htio ovim putem da dokaže, znači, vrijednost namaza u džematu. U protivnom, hadis nije direktno vezan za namaz u džematu. Nije ni na više pazio od natila kao što je pazio na namaz na, na, na sunnet. Ovo nam ukazuje na neminovnu, znači na odliku i vrijednost sabahskog sunneta. I kolika nagrada pripada onome ko bude redovno obavljao sabahski sunnet. Neki učenjaci spominju da su fakihi govorili da kada bi se jedno selo ili jedan grad ili jedno podneblje dogovorilo pa da ne klanjaju sabahski sunnet, da ga ostave, da je dozvoljeno halifi da povede rat protiv njih. Da ih prisili da, šta? Da obavljaju ovaj sunnet. No međutim, Ibn Mulekin nije prihvatio, kaže to nam nije poznato od, to nam nije poznato od naših učenjaka, već to govorili kada je u pitanju ezan i kada je u pitanju namaz u džematu. To dvoje kada bi ostavili, a nikako znači, a nikako a, sabarski, sunnet. U ome hadisu je isto tako dokaz da dva reketa sabarskog sunneta nisu vađi. Jer je Ajša radijallahu ta'ala kazala od nafila. Ni na šta više nije pazio od nafila kao što je pazio na dva reketa sabarskog sunneta. Jedino Hasan al-Basri kaže da su to ta dva rekata No, međutim, to mišljenje nije jako, ako je ispravno Hasan al-Basrija, jer Aisha ovdje kaže od nafila. Došlo je u hadisu od Ibn Abbasa da je al s.a.v. rekao tri stvari meni su važi, a vama su sunnet. To su vitr, i dva rekiata duha namaza i dva rekiata sabahskog sunneta. No, međutim, kaže šejh Albani da je ova predaja apokrifna. Da je apokrifna. Nije vjerodostojna, znači i nije potvrđeno od poslanika, sallallahu Pod Kod Malikija oni kažu da su ova dva rekiata minar regaib, jer oni dijele en nevafil ma en nevafil ima ar ili en nafile vibe ima es-sunne. Pa kažu sunne, es-sunne je najjača. Pa je ar e, pa je potom en nafile. No, međutim, ova podjela nije poznata kod drugih učenjaka. Ispravno je da sabatski sunnet da je najveći oblik sunneta, jer poslanik Salosrem nije sabahski sunnet ostavljao čak ni na putu. Znači, čovjek kada je na putu neće ostavljati sabahski sunnet, već ga treba klanjati. Neki učenjaci ovim hadisom dokazuju da je sabahski sunnet bolji od vitra. No, međutim, nije u ovome hadisu to jasno spomenuto. A oni koji kažu da je vitr bolji koriste prethodni hadis kao dokaz. A međutim, u njemu je spomenuto da je i sabatski sunnet šta? Važi. A međutim, hadis je lažan, pa nije dozvoljeno sa njim dokazivati. Oni koji kažu da je ponovo sabatski sunnet bolji, dokazuju to, pa kažu vitr pripada jaci. A sabatski sunnet pripada sabahu. A sabah je bolji od jaci. Pa je onda ono što slijedi sabahski farz bolje od onoga, ili što pripada sabahskom farzu, bolje od onoga što pripada jacijskom farzu. Dalje, kažu, bolji je sabahski sunnet, zato što sabahski sunnet prethodi farzu kome pripada. A vitr dolazi nakon farza kome pripada. Pa ono što dolazi je prije je bolje da što dolazi šta? Kasno. To je isto jedno dokazivanje, jedno viđenje, je tako? Dalje, kažu bolje je sabarski sunnet zato što broj njegovih rekiata je ograničen i nema razilaženja među učenjacima po tome pitanju, da su to dva rekiata. A što se tiče vitra, razilaženja. 1, 3, 5, 7, 9. Razilaženja znači po pitanju broja rekiata. I kažu bolje je zato što je poslanik sallallahu alejhi ve rekao da su bolja od dunjaluka pa i svega što je na dunjaluku, no međutim nisu bolji jeli ta dva rekata od farzova po konsensusu uleme, a ostaje ta općenitost mimo farzova na svojoj osnovi. To jeste da je bolje od svega drugog što je na dunjalu. Ovo je rekao imam Al-Mawardi, pa su znači na ovakav način dokazivali da je sabahski sunnet bolji. U svakom slučaju nema ovdje posebne koristi da kažemo šta je bolje od ovo dvoje. I ima neke mesele u kojima je taj tefdil ili da se odlikuje jedno na drugim, nema nikakve koristi praktične. Kao na primjer u Akajdu, što govore učenjaci, da li su bolji ljudi ili meleki i raspravljaju o tome i priča se, no međutim na kraju šta god da odredimo šta smo uradili. Bolji su ljudi u redu. I šta sada? Ili da kažemo bolji su meleki. Šta nakon toga? Ništa. Opet, meleki znaju svoje zaduženja i nisu tu nemadni nimalo, izvršavaju to, a ljudi imaju svoje zaduženja i mnogi ih ne izvršavaju. Opet ostaje sve. Tako i ovo. Da kažemo da su bolja dva rekiata vitra, ništa ne dobijamo. Da kažemo da su bolja dva rekiata saborskog suneta, ništa ne dobijamo. I jedno i drugo poslanik sa osrame nije ostavljao. Ispravno je da ni jedno ni drugo nije vađib, a nakon toga u nijansu šta je bolje, možda je to samo gubljenje vremena i možda znanje koje neće posebno koristiti. Osim da se općenito spomene kao što nama spomenula, ali da se o tome vode rasprave i da se to posebno izučava, tu nema znači od toga znanja nema posebne praktične koristi, pa je bolje učiti ono što će čovjeku, što će čovjeku koristiti. Ovim hadisom Autor, Abdulganil Maktisi, rahimahullahu ta'ala, završio je poglavlje namaza u džematu i otpočeo je sa poglavljem Ezana. Otpočeo je sa poglavljem Ezana, pa ćemo, inšalam ta'ala, u narednom našem druženju početi sa ovim poglavljem. oni će Allah te barake od da nas na pravi put, da nas pouči sunnetu poslanika sallallahu i da popravi naša djela i stanja naši, nas i naših porodica. Allahu ta'ala, amin. Sallallahu ala nebina Muhammed, ala alihi, wa ashabi